O God, loof kom toe in Sion, ons gelofte zal ons betalen. O hoorder van gebed, nou toe sal alle mensen komen. Wanneer sondige dade my oorweldig, vergewe dan toch my opstandigheid. Geseend is die vir wie hy kies, hulle wat u laat nader kom en in die tempel laat woon. Mag ons oorlaai word met die goedheid van uw huis, en uw heilige tempel? God ons verlosser, antwoord ons met machtige dade en in gerechtigheid. Tot aan die einde van die aarde en vanaf die verste see hoop mense op die dier die kracht is die berge gevorm, jezelf is met mag omgord. Je bedaar die gedruis van die sedert, die dreening van die golven, en die remuur van die nasies. Mensen in afgeleerde plekken kry onzag voor die wonders, van waar die zon opkomt tot waar dit ondergaan, laat u hulle sing van vreugde. Je verzorgt die aarde, en laat dit reën, maak dit rijk en vruchtbaar. Die riviere van God is vol water, je verskaf graan soos jy bepaal het. Jy vul die lijfvore met water, en deurweek die kleite, jy laat hulle sag word van reen en laat alles wellig groei. Jy kroon die jaar met die goeie gaves, en de spore volg daar oorvloed. Die woestijn wordt een weiland, die jevels is oordek met vreugde. Die weivelle wemel van kleinvee, en die valleie is oordek met graan. Hulle juig en sing van vreugde,